а віндикаційний позов, тобто витребування майна із чужого незаконного володіння, б. Негаторний позов, тобто повернення або відшкодування всіх прибутків, що були або могли бути здобуті за час незаконного володіння майном, відносно зобов'язально правових способів захисту права власності то вони, як правило, засновані на договорах, які можуть бути пов'язані із позадоговірними зобов'язаннями. До них відносяться позови про відшкодування збитків, про повернення речей, що представлені в користуванні по договору і тому подібне. Закон також захищає і особисті немайнові права, зокрема авторські права, особисті права подружжя, права на охорону здоров'я, відпочинок, права, котрі виникають із членства громадян в різноманітних кооперативах та громадських організаціях, права на честь і гідність та інші. Глава 32. Суб'єкти права власності. До суб'єктів права власності в Україні відносять а. Народ України як єдине джерело державної влади в республіці. Здійснює права власника шляхом референдуму, а також через Верховну Раду України і місцеві ради народних депутатів. Кожен громадянин, як складова частина народу, має право в зв'язку з чинним законодавством України користуватись природними об'єктами для задоволення особистих потреб. Б. Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Всі названі суб'єкти мають рівні майнові права якщо інше не передбачене законодавчими актами України, в. Юридичні особи, куди входять трудові колективи підприємств, орендаторів, колективні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські товариства, господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації. Г. Українська держава, Д. Інші держави, їх фізичні і юридичні особи, міжнародні організації. Глава 33. Поняття і форми власності в Україні. Право власності це сукупність правових норм, що регулюють і закріплюють суспільні відносини, що виникають в зв'язку з присвоєнням матеріальних благ громадянам, юридичним особам і державою, які надають названим суб'єктам рівні права та обов'язки по володінню, користуванню і розпорядженню майном право власності розглядають в об'єктивному і суб'єктивному аспектах. В об'єктивному це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини по володінню, розпорядженню і користуванню майном. В суб'єктивному сукупність повноважень власника по володінню, користуванню і розпорядженню майном. Володіння фактичне утримання майна речей в сфері господарювання власністю, користування, отримання від речей їх корисних якостей, розпорядження, вирішення юридичної долі речей. Розглядають такі форми власності: індивідуальна, особиста і приватна, колективна, державна свою чергу колективна власність поділяється на такі види орендних підприємств, колективних підприємств, акціонерних товариств, кооперативів. До державної власності відносять такі види, як А. Загальнодержавну, Б. Республіки Крим, В. Комунальну муніципальну. Глава 34